la unua Brasila imperiestrino. En citiui lastai semainoi de la iaro 2017, Brasilanoi rememoras post ducent iaroi la alvenon en Brasilo de dia unua imperiestrino. Caroline JOSEPHA, Leopoldin Francisca Ferdinanda von Ostenreich, filino de la austra imperiestro Francisco la Unua. Si alvenis en Rio de Janeiro en novembro 1817. Eble tiu momento en la Brasila historio interesas principe brasilanoin, sed la vivo de Leopoldina estis tiom evento plena che ancau al alilandanoi probable placios iom sci pritio. tio. Ciam si alvenis, si estis apenau dec nau iara, cae iam documente et zinigita al Petro, la tiam reganto en Brasilo, ciel representanto de la Portugala regno. Sian edzon, si neniam estis vidinta, gis la alveno. En Rio, la vivo estis tre malsama ol tiu cium si spertis en la austra cortego. En Europo si travivis luxon cae ceeston de cleruloi cae eminentuloi. Oni dire si interparolis cun Mozart, Goethe cae similae homoi. Si ricevis bonan educon cae parolis plurain lingvoin adaptigio al nia Sudamerica lando estis por si peniga cae suferiga. Tamen, Leopoldina rapide maturigis cae farigis grava persono en la loca politico. Si havis intensan temperamenton cae influis la decidoin de sia etzo. De comence, si convincigis che Brasilo devas liberigi de Portugaluio, quiu agadis relate la colonion tro exploateme cae arrogante. Si compatis la suferadon de la popolo, cae estis unu e la unuae vocioi pledantai contra o sclavezzo. Si defendis la ideon che oni devas ne nur liberigi la sclavoen, sed crome transdoni al ili terpezoin por viv tenado. Malgrau tio, abolo de sclavezzo plenumigis en Brasilo nur post longa tempo. Oni prescau ne attentas la facton che la sendependigion de Brasilo effective subscribis la imperiestrino. En momento ciam sia ezzo voyagis por quietigi agitadon en la provincia San Paolo, si restis en la tiamace furbo, Rio de Janeiro, ciel lia anstatauanto. Ocasis tiam politica criso cae si subscribis declaron pri sendependezzo. Pos quelcae tagoi, Petro nur confirmis sien agon iela sepa de septembro mil octcent dudec du, cae farigis imperiestro Petro la unua, cae la tuta gloro restis celi. Leopoldina mortis nur dudec nau iaragia, si multe suferis en Brasilo, si havis sep gefiloin cae du abortoin. Sian morton shaine causis complicajo de gravedezzo. Si a cun vivado con Petro estis tumulta cae dolora, char li scandale tenis amantinon, qui ricevis nobelan titolon, Marquisino de Santos. Historiistoi generale assertas che la imperiestro cruele tractis sian et zinon. La vivon de Leopoldina pritractis diversae libroi cae filmoi. Malgrau sia nelonga vivo, imperiestrino Leopoldina lasis al brasilanoi simpatian impreson. Si estis alt rangulo sentema pri la besonoi de la popolo.